العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر بركاته ما تكلم من الأحكام مع عبد الغني المقدسي رحمه الله yau za mu shiga babin sadaki bayan jiya mun karanta babin annahi alil khalwati bil ajnabiyya hali wato akan kebewa da ajnabiyya kuma muke mun yi bayani akan cewa hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi magana akan hali ga shiga wato wajen mata namiji shiga wajen mata eh, ko wajen mace ya zauna ana hira ko saboda yadda da juna wanda da yawa yana daga cikin al'adun wasu sakaci a kan wannan mutum zai ce wannan abokinsa ne ko wannan danginsa ne sai mutum ya zo yana zama a gidan mutum yana hira alhali shi miji bayyana wani lokaci zai kai wasanni da guje-guje ma tsakanin matar da kuma shi wannan namiji wai don cewa akwai dangantaka a tsakaninsu da duk wata matar da wato ta yarda wani ya shiga wajen tuba maharaminta ba to tana cikin hatsari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya nuna ya yakhlu wannan rajulan bin ma'atin illa kana shaytanu thalithuhuma da dai mutum ba zai kebe da mace ba sai shaidan ne zai zama na uku zai dinga jefa masa ko ya jefa mata abubuwa to wannan babu yana magana akan wato sadaki na aure sadaki shine abinda mutum zai bai wa mata da zai aura wato ya zamanto shine zai ba shi dama na halattar masa da wannan matan kuma sadaki yana da sunaye daban-daban ana kiransa almaharu kamar da ake kiransa as-sadaq kuma ana kiransa da qariba ko ana kiransa an-nihla wa atun nisa sadaqatihinna nihla ko da yake nihla wato yanayin baya ake to dai dalili na sadaki a nasin alkur'ani fadin Allah subhanahu wa atun nisaa inna nihla a ayar nisa sannan kuma a sunna duk bangarorin sunna guda uku sun hadu akan sadakin aure annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya aikata kuma ya tabbatar dama sunna ko ne ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar da yin wani to an ce ya ba da sadakin aure wannan akwai maganganun malamai a kai kamar yadda za mu je wannan hadisi malaman musulunci sun haɗa kan cewa ba zai yi a ɗaura aure da sunan fanin da sadaki ba sai dai ba ko alwali zai iya baiwa wanda zai yi aure sadaki ko matar da za aura za ta iya ta ba da kuɗi ma wanda zai aure ta ya sa a sadakin amma ya zamanto an ba shi ɗin an mallakar masa ne yana iya ya rage a cikin ta ce ga dubu ɗari nan a sadaki na in ya karba zai iya yin shawara ya sa dubu hamsin ya rike hamsin ɗinsa ba ta da ikon magana kan wani amma idan ta ce zan ba ka gaba ne kar a yi wato ibara ta gudu daga sadaki amma idan mutum ya bai wa matarsa sadaki ko daga aljihunsa ne ko wani ne ya bashi to ya halatta matar ta bai wa wato mijinta daga sadakin ko duka ya ce ta ce ya je jari misali saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ta yi tabina lahum an nafsa wa kulubu haninan marina idan mace ta ɗauki abu a sadakin ta baka to ka ci halal ne babu laifi a kai kuma sadakin da aka fi so karye yi tsada auren da aka so wato a yi ba a so a tsananta sadaki a kone hadisi da aka rawaito yana cewa a adamun nisa ya baraka a yi tsarhun na ma'ona matar da tafi a yawan albarka ita ce wanda lamarin auren aurenta ba tsanani sadakin ta bai da tsada wannan hadisin tare da maganganun malamai yana kai amma dai ba a so tsanantawa saboda illa da take cikin tsanantawa na wato kasa aure daga samari idan sadaki ya yi tsanani masu neman aure in ba su da karfi kaga ba za su yi auren ba to rashin samun damar auren nan kuma zai zama hala ga su mazan da su matan da za a aura da iyayen wa'annan mata da za a aura to dai wannan shi ne sai kuma hadisin ma cikin wannan babu ma rahimahullahu ya ce anas bin malik radiyallahu anhu daga anas bin malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama a'taqa safiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya antar da safiya da ya yantar da ita wa ja'ala itqaha sadaqaha sai ya sanya yantar da ita din shine sadakinta domin annabi ya mallake ta kaga in yana so zai iya sai da ita tunda ku yanga ce sai ya yantar da ita yantar wannan shine sadakinta kenan sadaki zai yi ya zamanto abinda za a bayar zai yi ya zamanto aikin da za a yi misali mutum zai yi aure sai baban zai ce to tunda za ka aure yata kawo sadaki dubu hamsin a da dubu hamsin to tunda kai aikinka gini gida ne zo ka gina min wannan gina ka gina min ɗaki ka rufe shi ne sadaki ka kuka yi mun aiki na wata biyar ko shida kamar yadda kisar annabi musa alaihi salam da wannan dattijo kaga da ɗaya daga cikin ‘yan matan nan ta zo ta kira shi sai shi wannan dattijo yake cewa annabi Musa alaihi salam inni wuri, an unki haka ihda banatayya ne ala ta'jurani thamaniya Bai na in ta 'ashra fa min 'indi ni zan aura maka yata ɗaya daga cikin ɗaya biyu da zan aura maka a kan zaganin aiki na shekara takwas in ka cikar shekara goma wannan daga gare ka ne amma ni takwas ne na ce to kaga aikin shekara takwas din nan shine zaman sadaki kenan aiki akai kamar yadda wani ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaje ka nemo ko da zobe ne na karfe ya je ya nemi bai zo ba bai zo ya zo ya ce babu bai samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da wani abu ne tare da kai kan alqur'ani ya ce eh ina da sura kaza sura kaza na da ce su annabi ce ka je ka garantar da ita na aure da ita gare ka bisa wannan abin da kake da sunan ilimi ka je ka garantar da ita wannan ya nuna sadaki zai iya zama aiki da za a yi zai iya zama farin kuɗi da za a baya to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yantar da safiya yantarwa wannan kyautatawa ne daga wanda yayi abu sai kuma ya aure ta to anan malamin suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dama auren mace ba da sadaki ba wannan zabi ne Allah ya bashi wa mar'atun mu'mina in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an-nabiy an yastankiha khalisatan laka min duni mu'minin wato idan mace ta su da nabi ya rasulullah ni na baka kaina annabi ce shi kenan na karba ba a bukatar shaidu waliyai sadaki a shi annabi an bashi wannan saboda haka ashe auren da annabi ya yi mata ba wai don yantarwa ba ne a yana da kyau idan ka yantar da baiwa in ta halitta ya rike kuma ka aure ta kai za ka iya kai haka kai za ka iya kai haka saboda kana iya ka sayar da to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ya kyautata mata kuma ya aure ta wasu suka ce ya sa wato sharadi ne ta sa zai aure ta sai ya yanta da ita kuma ita safiya ce ga shugaban yahudawa uyayyun ahbab uyayyun ahbab shine wato ba mahaifinta kuma ta shiga wato rabo ne na wani sahabi a ganimar da aka yi na Khaibar ta zama rabon wani daga cikin sahabbai sai wani yazo ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ga wannan kai ta fi cancanta da kai ba wani ba sai Annabi ya canzawa wato wanda ya mallake ta din da wata kuyanga sai ya karbe ta kuma ya daura wa kansa aure to da ya karbe ta din annabi yi mutuni da ita kafin a dawo gida to sahabbai ba su sani ba aure yayi ne ko mallaka ne to suka ce to annabi idan ya kyale ta tana yawo cikin kuyangu to ba auren ta yayi ba a zaman kuyanganta ne ya tare da ita amma idan ya kebe ta kamar sauran matansa kenan ya aure ta ne to sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebe ta kuma a hanyar masu da annabi yayi walima wato saboda auren ta din an samu walima na abin da ake cewa al-ais wato nagakken alkama da dabino da me aka zo aka shimfida fata aka zuba annabi ya kira su suka ci da sunan wato walima wannan shine aurensa sallallahu alaihi wasallam ga ummuna safiya uwar mu'mine Allah ya karaba ta yadda alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah